mangebla pacumo el OVOCHELOI Studenta esplorista te amo, productis dauripovan pacumon, el sceloi de ovoi. La mangebla foliaggio liveras al done valorain proteinoin, cae anstattauas plastagion. Quin studentinoi de la Universitato de Hohenheim en Germanio disvolvis dauri povan alternativon al plastai pacumoi. Unu el la cefai consisteroi estas ovo sceloi. Dum nau monatoi, la studentinoi laboris prisia producto. La peno rentumis, ilia ideo funccias. Combine cun plantai proteinoi, ligai substansoi cae aquo, ili successis producti el ovo pac materialon. Se la mixaggio estas versata en muldilon, cae poste secigata, tiam ec estas maldica, prescau travidebla foliaggio, quio estas palpebla ciel plastas aceto, cae gi estas ancau tiel prilaborebla dangero pri salmoneloi ne existas, char la sceloi estas tractitai per varmo. La unua preta disvolvajo de producto restas tipe studentezza. Oni servas japanan ramen supon, char eblas veldi el la foliajo exemple acetoin, kiwi estas plenigatai per spizzo mixajo, kiel oni konas tion de tui pretai vermicelae productoi. Tui post kiam estas aldonita varmega aquo, la saceto dum secundoi dissolvigas, cae povas esti consumata ne rimarcite. Ien plua plusso aput la sparado de plastagioi, char pro la usatae proteinoi, la mangiajo ricevas aldonain proteinoin. La chansoi por la en de tiu nova producto en da commerzo de nutrajoi estas sufice bonai. Char entreprenoi e pri spri nova i da ripova i por reducti la montoin in de plastajoi ki u chargas la medion. Sed ancau se la studentino curagios fondi nov tecnologian entreprenon, versaine tamen dauros ancora iom da tempo. Gis la mangeblai pacumoi estos acceteblai. Lau professoro de la universitato, la invento taugas por cio, cio estas for portebla e la vendeio. Ovo sceloi, ciu case, estas disponeblai, je suficiai quantoi. En Germanio exemple estis consumatae circa ducent tridec ovoi en jaro de ciu homo. La ovo sceloi nun tempe ancorau estas tractatae kiel forgetajo, au kiel crut materialo por stercajoi. Tiel la foliajo el ovo sceloi helpos ne nur recte alla homoi, sed ancau mal recte per sen della